بسم الله الرحمن الرحیم بنام نام خداوند بخشنده مهربان و تین و زیتون قسم به انجیر و زیتون و طور سینین و سوگند به طور سینین و هذا البلد الامین با قسم به این شهر امن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم واقعا ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریده ایم ثم رددناه اسفل سافلین سپس او را به پایین ترین مرحله باز کرتاندیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غیر ممنون مگر کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند که برای آنها پاداشی قطع ناشدنی اما یکذبک بعض بالدین پس چه چیز سبب می شود که تو بعد از این همه روز جزا را تکذیب کنی الیس الله باحکم الحاکمین آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست